Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործին այլ պետության միանալը կախված է բանակցային գործընթացում այդ երկրի կառուցողական ներդրումից։ ԱՄՆ-ն շարունակելու է ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես բանակցային ճանապարհով լուծմանը։ Գիշերը Երևանի խորենացի փողոցում հանգիստ է եղել։ Հանրապետությունում ավարտին են մոտենում βέρքահավաքի աշխատանքները։ Օլիմպիական խաղերում Հայաստանի դրոշակակիրը կլինի Լողորթ Վահան Մխիթարյանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին հանրամասն։ Հուլիսի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 19 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 320 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռն պահեն մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն Արցախի զինված ուժերում հուլիսի 18-ից ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի ղեկավարությամբ մեկնարկած բազմաստիճան շտաբային զորավարժությունների շրջանակում հուլիսի 21-ին բանակի Տիգրանակերտ զորավարժարանում անց է կացվել մարտական հրաձգությամբ գումարտակային մարտավարական զորավարժություն։ Ներկայացնելով գումարտակայի մարտավարական խաղերի առանձնահատկությունները, Պաշտպանության բանակի հրամանատարը նշել է, որ ինչպես համաբանակային նշանակության մյուս բոլոր միջոցառումները, տվյալ զորախաղերը եւս անց են կացվում տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական արդի եւ հավանական իրողություններին համահունչ, հաշվի առնելով ապրիլյան պատերազմի ցարված հետևությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործին Թուրքիայի կամ որևէ այլ պետության միանալը կախված է բանակցային գործընթացում այդ երկրի կառուցողական ներդրումից։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության, ինչպես նաև ցանկացած այլ հակամարտության խաղաղ կարգավորման կամ բանակցային գործընթացին, ապա խոսքը կարող է վերաբերել ոչ միայն Թուրքիայի միանալուն։ Ցանկացած կառուցողական աջակցություն կարելի է դիտարկել հենց այդ տեսակետից, որպես կառուցողական համագործակցություն։ Եթե պետությունը դրական առումով ավելացնելու բան ունի, ինձ թվում է, որ այստեղ ոչ մի խնդիր չի կարող լինել, նշել է Զախարովան։ Հուլիսի 21-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջիմ Կոստահին։ Նրանք մտքեր են փոխանակել դարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանը Ջիմ Կոստային ներկայացրել է Ղարաբաղյան հարցի ղեկավարման ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքների հաղթահարման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը։ Ջիմ Կոստան նշել է, որ ԱՄՆ-ն որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր շարունակելու է ջանքերը ուղղված հիմնահարցի բացառապես բանակցային ճանապարհով լուծմանը։ Ավելի քան 120 ժամ է անցել Երևանի Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպից, որտեղ զինված խմբի անդամները ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդում պատանդ են պահում մի քանի ոստիկանների։ Գիշերը Խորենացի փողոցում հանգիստ ու խաղաղ է անցել, բախումներ չեն գրանցվել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, դատախազության եւ քննչական մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Երկրի ղեկավարին ներկայացվել է 2016 թվականի հուլիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Պահակապարիկային գնդի տարածքում տեղի ունեցած զինված հարձակման եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների մանրամասները, ինչպես նաեւ իրականացվող միջոցառումների արդյունքները։ Հանրապետության նախագահն ընդգծել է ստեղծված իրավիճակին խաղաղ հանգուցալուծում տալու, ընդհանրյալ բոլոր իրավախախտումների համակողմանի եւ անաչառ քննությունը, ինչպես նաեւ մեղավորների համար падժի անխուսափելիության ապահովումը։ Խորհրդակցության արդյունքներով իրավապահ մարմինների ղեկավարներին տրվել են անհրաժեշտ հանձնարարականներ։ Մինչ մեր հերթական խորհրդակցությունը սկսելը մեկ անգամ եւս փաստենք, որ մեր երկիրն այս օրերին ապրում է դժվարին եւ պատասխանատու օրեր։ Պաճառներին իհարկե այս պահին չեմ անդրադառնալու։ Հիմա դրա ժամանակը չէ։ Կասեմ միայն, որ բոլորս պետք է սրանից դասեր քաղենք։ Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով եւ պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու։ Եվ դա երբեք մենք թույլ չենք տալու։ Այս իրավիճակի հանգուցալուծումը պետք է լինի Հայաստանի եւ մեր հասարակության պետության հասունության կարևորագույն քննություն։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինյալներին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն եւ իրենց սադրիչ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը։ Պատանները պետք է ազատ արձակվեն, զինված խումբը պետք է վայր դնի զենքը, Հետագա հանգուցալուծումը տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների խստի պահպանմամբ։ Անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են օրենքի ուժով։ Այո, Հայաստանում դժգոհներ շատ կան, սակայն թող ոչ ոք չսխալվի եւ չմտածի, որ կարող է որևէ առիթ կամ պատճառ շահագործել մեր պետականության հիմքերը քայքայելու համար։ Հանձնարարում եմ ձեզ իրավապահ մարմինների ղեկավարներիդ, որ เป զի ձեր գործունեությունը շարունակեք իրականացնել խստագույն զսպվածությամբ օրենքի շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները իրավիճակին դաշնական խաղաղ հանգուցալուծում տալու համար։ Կրկին կոչ եմ անում զինված խմբին ժամ առաջ վայր դնել զենքը։ Մենք գործում ենք եւ գործելու ենք համբերատար։ Մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքը եւ առողջությունը թանկ է մեզ համար։ Բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ մեր ողջ հանրությունն այս լարվածության պատանդը դառնա։ Խորհրդակցության ժամանակ մասնավորապես ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հայաստանում գտնվող հայերակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սերբազանը գտնվում է Հայաստանում եւ անդրադարձել է ոստիկանության պահակապարիկային ծառայության գունդը գրաված զինված խմբի գործողություններին։ Այդ 25 զինյալ տղաները Պավլիկ Մանուկյանի գլխավորությամբ իրենք պետք է վերջնական որոշում կայացնեն, հանդարտ խաղաղ կերպով արագ այս հարցը լուծեն, որովհետև ի վերջո դա նորից վերելու է ողբերգության, որը ոչ մեկից ձեռնտու չէ, ասել է նա։ Պարքև Սրբազանը նշել է, որ այլ բարդ գերխնդիրներ կան, մասնավորապես Արցախի խնդիրը։ Իլխամ Ալիևը ստորագրեց, որ Թուրքիային է տրամադրում ռազմական մի բազա եւ օթանավակայան։ Մենք դրգեր խնդիրներ ունենք լուծելու։ Դրա համար մենք պետք է խոհեմություն դրսևորենք ազգովի եւ շատ հանգիստ հանդարտ կերպով դուրս գանք այս իրավիճակից։ Անկախ նրա քաղաքական ճաշակից, նրա կարգավիճակից, նրա տարիքից, հայը հայի համար պետք է սրբություն լինի։ Մենք ոչ թե ձեռքի բարձրացնենք։ Ընդհանրապես հայը հայի հանդեպ պիտի լինի սերով, մեծագույն հարգանքով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հանրապետությունում ավարտին են մոտենում βέρքահավաքի աշխատանքները։ Ինչպես է ընթացել այն եւ արդյոք գոհացուցիչ են արդյունքները։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Ներկայումս, ինչպես տեղեկացրին մեզ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունում, արտերի 90%-ը հնձված է։ Հիմնականում մնացել է բարձրադիր գոտիների ցանկատարածքները, որն էլ մոտակա մի քանի օրերին կավարտվի։ Նախարարության բուսաբուծության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով Ընդհանուր առմամբ հնձվել է հուլիսի 20-ի դրությամբ 53123 հեկտար, որից կալցվել է 130643 տոննա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 համախառը բերքը արդեն գերազանցել ենք, ասենք նույն ժամանակահատվածում անցած տարի եղել է 111757 տոննա, իսկ այս տարի ինչպես նշեց արդեն 130647 տոննա։ Նույնն էլ ասենք ծորենի առումով եւ գարու առումով ելի գերազանցել ենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար Զրուցակցից հաղորդմամբ Բերքահավաքի աշխատանքներն առավել արդյունավետ օգտագործելու առաջին հերթին նոր տեխնիկա են դաշտ հանել նախկիններից անհամեմատ մեծ հնարավորություններով։ Մթերման գները շուկան է կարգավորելու, կառավարությունը կմիջամտի գնագոյացման գործընթացին։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն էլ հացահատիկ կմթերի։ Առայժմ գարուգինն է որոշված, գները դեռ կհստակեցվեն։ Ցորենը հավանաբար գարուց 10-ից 15 դրամով թանկ կլինի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մսի վաճառքի կետերում սանիտարահիգիենայի կանոնների անթույլատրելի բարձի թողի վիճակը մշտական դժգոհությունների տեղիք էր տալիս սպառողների մոտ։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Խնդրի լուծումը տարիներով ձգձգվում էր տարբեր պատճառներով, որոնցից մեկը անմիջական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի բացակայությունն էր։ Իրավիճակը որոշակիորեն փոխվել է սննդի անվտանգության պետական ծառայության ստեղծմամբ։ Ծառայության առաջին քայլերը մսամթերքի վաճառքի կետերում վերահսկողություն սահմաններն էր լաբորատոր պարտադիր փորձակնություններով։ Արդյունքում դրական տեղաշարժը մսի շուկայում տեսանելի է բոլորի համար, ասում է սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետ Լևոն Սարգսյան։ Հատկապես Ստեփանակերտ քաղաք քաղաքում ուսամթերքի վերահսկողությունը կարողացանք բավարար մակարդակի վրա դնել, որ เป զի հենց վտանգավորության ռիսկը լրիվությամբ իջեցնենք եւ կարծում եմ երես սպառողներն էլ որոշակիորեն արդեն նկատել են, որ մսի թե որակը ցենք վաճառքի կանոնները եւ մի շարք խնդիրներ արդեն հավասարաչափ է եւ լուծված է։ 1-2 թերություններից բացի, որոնք ընթացիկ լինում են եւ մեր կողմից շտկվում են։ Ծառայությունը 2015-ին անց է կացրել մոտ 85 պլանային դիտարկում մսի վաճառակետերը Ստեփան Ստեփանակերտում եւ շրջաններում։ Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու համար սահմանվել են ժամկետներ, որոնց հետևել են տնտեսվարող սուբյեկտները։ Այսօր արդեն մսի վաճառքով զբաղվելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի արկայությունը լուծված հարցերից է։ Գրեթե լուծված է միսը փակ ցուցափեղկերում պահելու հարցը, սակայն շարունակվում է չլուծված մնալ բակային պայմաններում մսի վաճառքը սննդի անվտանգության կանոնների խախտումներով միսը վաճառք էին հանում եւ առանց սանիտարահիգիենիկ պայմանների եւ առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Այս հարցի լուծման համար տեսչությունը քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի հետ համագործակցելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, տեղեկացնում է Սնդի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության պետ Կարլեն Ասերյանը, իսկ արդյունքում հայտնաբերել են 23 նման դեպք։ Ստեփանջերտ դե քաղաքի տարբեր թաղամասերում բակային հակասանիտարական պայմաններում չթույլատրված վայրերում մսի վաճառքի 23 այդ դեպք Բոլոր դեպքերում էլ մսի վաճառքը կասացվել է, սակայն սրանով հարցը լուծված համարել չի կարելի։ Այս հարցում տեսչությունը ակնկալում է նաև սպառողների աջակցությունը։ Ի դեպ, որպեսզի սպառողին հասած միսն անվտանգ լինի, տեսչությունը նաև անասնահամաճարակային մշտադիտարկումների անցկացնում հանրապետության տարբեր շրջաններում։ Այս տարի արդեն նման դիտարկումներ է անցկացվել Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան, Մարտունու շրջանի Սոս եւ Մարտակերտի շրջանի Գետավան համայնքներում։ Բելալալայան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր Թուրքիան պետք է երկրում իրականացված հեղաշրջման փորձին հիզմետ շարժման գաղափարախոս Ֆեթուլլա Գյուլենի մասնակցության վերաբերյալ լուրջ ապացույցներ ներկայացնի։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Նա նշել է, որ Անկարայի կողմից ուղարկված արտահանձնման մասին պաշտոնական հարցում եւ համապատասխան նյութեր առայժմ չի տեսել, եւ ԱՄՆ-ի պաշտոնատար անձինք առայժմ չեն կարող ասել, արդյոք դրանք համապատասխանում են պահանջվող կարգին։ Նաևս մեկ անգամ կրկնել է, որ ԱՄՆ-ին ապացույցներ են անհրաժեշտ, այլ ոչ պնդումներ։ Մեզ ապացույցներ տվեք, հայտարարել է Քերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը չի բացառել երկրում պետական հեղաշրջման փորձի կրկնման հավանականությունը, հավելելով, որ հաջորդ անգամ իշխանություններն ավելի լավ պատրաստված են լինելու։ Նա ընդգծել է, որ պետական հեղաշրջման նոր փորձի հեղինակներին դժվար կլինի հասնել սեփական նպատակների իրագործմանը, քանի որ իշխանություններն այժմ ավելի սթափ են։ Միևնույն ժամանակ Էրդողանը խոստովանել է, որ երկրի հետախուզական ծառայություններն ապսամբությունից առաջ թույլ են տվել մի շարք ձախողումներ։ Նախորդին ԼՂՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունում կայացած խորհրդակցությունը նվիրված էր ճանապարհային ոստիկանության եւ յենթակա ստորաբաժանումների ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի ծառայողական գործունեության արդյունքների քննարկմանը։ ԼՂՀ ոստիկանության պետը լավ գնահատականի արժանացնելով ճանապարհային ոստիկանության 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ծառայողական գործունեությունը իր գոհունակությունն է հայտնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներից եւ մի շարք ուղղություններով, հատկապես անստապ վիճակում, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի եւ արագության գերազանցմամբ տրանսպորտային միջոցներ վարելու անթույլատրելիության վերաբերյալ կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել ճանապարհային ոստիկանության պատասխանատուներին։ Այսօր լրանում է համաշխարհային համբավ ունեցող ֆրանսուհի Միրեյ Մաթիեի 70-ամյակը։ Երկչուհու արտասովոր ձայնը գերել է հանրությանը գրեթե կես դար։ Նրա անունը ամբողջ աշխարհում խորհրդանշում էր Ֆրանսիան։ Երկչուհու ձայնագրությունները վաճառվել են 133 միլիոն օրինակով եւ կազմել են ընդհանուր առմամբ 190 միլիոն դոլար։ Մարզասերների համար 30-րդ համառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի դրոշակակիրը կլինի Լողորդ Վահան Մխիթարյանը։ Այս մասին օլիմպիական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Խաղերի բացման պաշտոնական արարողությունը կկայանա օգոստոսի 5-ին Ռիոյի լեգենդար մարական մարզադաշտում։ Օգոստոսի 5-ից 21-ը 17 օրերի ընթացքում աշխարհի 205 երկրից մոտ 10500 մարզիկ կմրցի 306 մեդալների հավաքածուի համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 27-ից 33 աստիճան։ Տակություն։